So, Kifai, uh, we would like uh, to uh, ask you about uh, the situation now in uh, in the West Bank and in particular in Ramallah, when where you're living. As we know that uh, uh, there are um, many people from Gaza who got stuck in the West Bank uh, or were released by Israel uh, um, uh, after uh, uh, 7, uh, 7 October um, because they were working in uh, in 48 and we know that these people are now in uh, in the West Bank and we know that you are uh, supporting them and hosting them and we would like to know more about this uh, uh, this relationship okay okay uh, to put things in context after the 7th of October Israeli like sorry, after the 7th of October, citizens from Gaza eh, became some, somehow announced as danger on Israel. So they there was 19,000 uh, eh, workers uh, working in the 48 uh, areas, and they suddenly became as a threat to the Israeli society, Israel. So they start arresting them, hunting them, and uh, uh, some of them ran away from uh, their houses and came to the West Bank. The ones who were No. Hmm. Eh, quindi dopo il, uh, gli attacchi del 7 ottobre um, c'erano all'incirca 19.000 persone in, um, all'interno di Israele come lavoratori palestinesi uh, provenienti da, da Gaza che eh, dopo l'attacco sono uh, stati considerati pericolosi e quindi ehm, le autorità israeliane hanno cominciato a perseguitarli, eh, quindi numerosi di loro sono scappati in Cisgiordania per proteggersi. Yes, so some of them uh, got arrested uh, by the police, the Israeli police or forces. or kicked out by the work owners that the the employers the ones who used to work for they the, they called the police for them about them and some of them uh, got arrested and interrogated badly some of them were just dropped in checkpoints in the uh, different places in the west bank and some of them uh, ran away by themselves they managed to get a car to gather themselves and reach the first checkpoint they can enter uh, west bank Dopo l'attacco del 7 ottobre queste persone sono state ricercate, alcune di loro sono state arrestate o sono state eh, prese all'in- all'interno delle case in cui vivevano o nei posti di lavoro e gli stessi datori di lavoro le hanno denunciati. Eh, quindi molti di loro per proteggersi sono um, eh, scappati in West Bank prendendo eh, delle auto a noleggio, auto organizzandosi, mentre altri di loro sono Eh, sono rimasti bloccati all'interno dei checkpoint. Yes. So the Israelis say that they might be some of them they were helping Hamas with information and hel- this, this information helped the attack. Like they gave information about uh, the area around Gaza and uh, this. So they arrested around 4,000. They investigated them for 22 days, most of them, and they released them uh, a week ago and they sent them back to Gaza to the bombing. They put them in the nearest checkpoint in an area in Gaza and they sent them walking to Gaza to be bombed with their families. Um, uh, a seguito degli attacchi del 7 ottobre, per quanto queste persone fossero eh, dei lavoratori eh, regolari um, all'interno dello Stato di Israele, eh, le autorità israeliane hanno cominciato ad accusarli di essere eh, dei collaboratori con, con, Hamas, di essere colpevoli eh, di aver ehm, dato informazioni a Hamas per l'organizzazione dell'attacco del 7 ottobre, ehm, quindi di essere delle spie e di aver dato informazioni anche sulle aree eh, intorno alla striscia di Gaza. Eh, quindi all'incirca 4.000 eh, di loro sono stati arrestati, interrogati, torturati, ehm, tra quelli che non sono riusciti a fuggire in tempo e ehm, dopo una ventina di giorni ehm, la maggior parte di loro sono stati rilasciati e riportati all'interno della striscia di Gaza lasciandoli fuori dal, dal confine e sono stati eh, diciamo, sollecitati a tornare eh, con la forza all'interno della striscia di Gaza sotto le bombe. Sì, uh, uh, some of them, uh, some of them still arrested, we don't know. Uh, the workers and uh, right? 3,200 went back and they spoke about how bad they were treating them, how bad the torture. They were naked for three days, they were uh, humiliated, and they were tortured by music, the same technique the CIA used in Guantanamo. And they, like, they, there was no guard on the on the army. They were like doing TikTok videos. They were like humiliating them, uh, and it's to all prisoners in this, this area. Also, the Israelis arrested around 4,000 or like uh, 4,000 or 3,000 from the West Bank, and they all went through this uh, uh, uh, systematic torture system uh, uh, technique. And few of them, two of them already, or like four, were died in, under the interrogation. Quelli che sono stati arrestati, eh, Sono stati torturati e umiliati con eh, l'utilizzo di, ehm, della musica come avveniva anche all'interno di Guantanamo e sono stati girati dei video TikTok eh, eh che mm, sono circolati all'interno dei canali israeliani per, per umiliarli ulteriormente. Eh, tra questi 4.000 um, ehm, arrestati, um, alcune centinaia sono ancora dentro le prigioni israeliane e alcuni di loro sono morti sotto tortura. Yes. Uh, uh, one question. Adinand uh, yes. once were taken from the West Bank. they were like also oh, anyone who was arrested in this time, you know, Israeli arrested all the ones in Gaza and now being arresting a lot of people in the West Bank, like every day, 100, 150, you ex Hamas prisoners, someone who's relative to Hamas, anyone they arrest so many. So all these ones who were arrested now, they've been going through the same torture system as the, the Gaza people described. So these are West Bankers, though, not people from Gaza. Yes, oh, يعني everyone was arrested since the 7th of October. It's been going through this hell. Ok. Um, ehm, dalla, dagli attacchi del 7 ottobre anche eh, numerose persone in West Bank sono state arrestate in Cisgiordania, all'incirca 3.000 persone e hanno subito gli stessi soprusi che hanno subito eh, le persone provenienti da Gaza, quindi eh, torture, ci sono stati dei morti, e ehm, quindi con una media di un centinaio di nuovi prigionieri al giorno, il numero dei prigionieri palestinesi al momento detenuti nei carceri israeliani è aumentato di circa 12.000 persone. Yes, so uh, the next day, the 8th of October, these people start coming to West Bank and the West Bank BA, Palestinian Authority, had no plan to receive them. It's like uh, uh hard. So they used two basketballs, uh, basketball fields to gather them, to record the names, to just, you know, have a calculation how many people are here, you know, they have names. And then they put them in uh, a place in Ramallah and these places, and then they send them to other cities like Hebrew, uh, like uh, Jericho, where is the uh, Al Istiklal University, which is a military university with the BA. So they have a camp there. So may, maybe they send them. I don't know the circumstances they live there. I don't know. I I, I cannot reach, uh, leave Ramallah easily, and also Jericho is under siege always because it's close to Hebron, uh, to the bridge to Jordan. So it's always hard to reach it or to leave from it. Eh, I lavoratori eh, provenienti dalla striscia di Gaza che sono fuggiti ehm, in Cisgiordania eh, sono giunti a Ramallah e hanno chiesto protezione all'autorità palestinese che ha preparato per loro del, delle strutture, li ha accolti in delle strutture sportive eh, in modo eh, abbastanza approssimativo e ehm, li ha registrati eh, contandoli e registrando i loro nomi. Altri sono stati eh, spostati a Gerico ehm, eh, e sono stati accolti all'interno di una struttura eh, universitaria che è un'università militare all'Istiklal. Um, ehm, Chifa ci dice che non, non, può visitarli, non conosce bene la loro situazione perché eh, da Ramallah non è possibile eh, muoversi dal momento che la città di Gerico è ehm, chiusa eh, in quanto molto vicina al confine con la Giordania. Yes, so they, they were sent to many places, not only not only Jericho, Tulkarem, uh, other places have uh, workers from Gaza who were received by the people of the municipalities in the, in the local cities, and they find them a place to stay, and they find a way to feed them and you know take care of them. Some you know lost everything no clothes nothing no money so they like they need this care uh, and uh, every time the, these people come to ramallah they spread them out to other cities so now we have uh, many in ramallah in the raddani center and eh, which is a local sport place where, for the municipality of ramallah uh, so some of these people were received by by people like me, like uh, okay, I have a place, come here. Some of rich people I know about a rich guy uh, heard a story about workers who were tortured and broken ribs and something, and they were thrown at the checkpoint. So he rented a house. They bought a refrigerator, a washing machine, bought them clothes and food, uh, gave them some cash, and uh, and took care of them. Numerosi di questi lavoratori sono anche recati in altre città della Cisgiordania, quindi non solo Ramallah e Gerico, ma anche Tulkarem, Hebron e sono stati eh, accolti dalle municipalità, ma sono stati accolti in particolare anche da privati cittadini. Privati cittadini che hanno deciso di mettere a disposizione le loro case ehm, nel, nel limite dello spazio e della possibilità che avevano o altri ehm, cittadini palestinesi con maggiori disponibilità economiche hanno affittato per loro delle case eh, e hanno dato a loro disposizione dei beni di prima necessità dal momento che questi lavoratori si sono ritrovati all'improvviso senza nulla ehm, e senza la possibilità di poter ritornare nelle loro case. Mm, quindi c'è stato un importante eh, azione di supporto da parte dei cittadini della West Bank nei confronti di questi lavoratori gazawi eh, che sono trovati cacciati dallo Stato di Israele o eh, sotto il rischio di venire arrestati e torturati. Yes, so these people are every people from Gaza and their city. They cannot move without talking to the BA to move them from where to place to place because they might be arrested on any checkpoint on anyone to stop them because they are illegal to Israel somehow. All their permits were cancelled the next day of the October. La condizione di queste persone è molto delicata dal momento che non hanno un permesso uh, legale per stare in West Bank, quindi sono sotto la protezione eh, della to- dell'autorità palestinese, quindi quando si spostano da una città all'altra hanno la necessità di essere ehm, protetti e quindi di essere identificati dalla, dall'autorità palestinese altrimenti sono sotto il rischio di venire um, arrestati dagli eh, israeliani. Yes. Also, if you want to talk about the permits, these people, anyone who has permit from Gaza to work in the 48 areas, this means that the Israeli intelligence uh, is watching him and uh, Uh, you know, give him permit. This means that they are satisfied of him. He doesn't do anything against them, what they call terrorism. So these people suffer a lot to keep their permits. They don't go to uh, funerals of uh, martyrs. They don't participate in any, just to keep their permits. You know. I don't know if you want to mention this or not. No, no, it's it's it's, it's interesting. I will uh, try to phrase it. Um, La situazione dei lavoratori eh, di origine Gazawi in, in, Israele è particolarmente delicata e lo era anche prima degli attacchi del 7 ottobre, dal momento che queste persone per poter lavorare eh, in Israele hanno bisogno di un permesso riconosciuto, riconosciuto e, e, rilasciato dalla, dall'autorità israeliana e questo permesso di lavoro viene riconosciuto solo se queste persone dimostrano di non essere eh, minimamente eh, connesse con um, quelli che vengono uh, visti come gruppi terroristici. Um, terroristi. E, um, per questo motivo sono molto limitati nella loro azione anche all'interno eh, della striscia di Gaza, non possono partecipare a funerali di eh, persone eh, martiri, quindi eh, uccise da militari, e devono avere un comportamento eh, ehm, corretto eh, dal punto di vista eh, delle autorità israeliane che eh, eh, le, le, esercitano su di loro un continuo monitoraggio. Yes, so they they really give up. Uh, they don't hear the news. They don't talk to people. They, they my uh, one of them told me one of the one uh, the one I'm hosting told me that I have only the registered number on my phone. I don't answer any non, unknown number. He has like disconnected. He comes back on Friday Saturday home and go back to work just to supply his family and uh, with work. But also to the Palestinian society, these people, some of them might be spies because you know the Israeli authority wants them to go, or like they target the ones who go out to ask them for favors, information, and uh, all this. So they are watched also by Hamas to be careful if some of them might be spies. Queste persone che si muovono per lavoro tra Gaza e eh, il 48, ovvero il territorio um, dello Stato di Israele occupante, eh, vivono una condizione di continuo monitoraggio, sorveglianza e sospetto da parte sia dell'autorità israeliana che eh, controlla che non siano eh, affiliati a gruppi ehm, considerati terroristi, ma allo stesso tempo eh, sono anche eh, controllati eh, dalle forze di Hamas, dal governo di Hamas, in quanto eh, sono ehm, a rischio di poter essere eh, coinvolti e ehm, ricattati dalle autorità israeliane eh, come spie. Quindi eh, queste persone per poter lavorare eh, a Israele e poter quindi eh, provvedere economicamente eh, alle loro famiglie ehm, hanno una vita estremamente controllata, durante la settimana lavorano e il fine settimana rientrano nella striscia di Gaza eh, senza però poter eh, partecipare a nessuna attività e quindi mantenendo un cosiddetto low profile per timore anche eh, che vengano ehm, tenuti sotto controllo da parte di Hamas. Yes, so, so they live they live kind of isolation somehow because not only the workers. If you remember, uh, Ilaria, uh, the uh, the colleagues from Gaza, if they come to West Bank and I see them, they they're afraid to talk politics. They're afraid to talk about this part or this part. They just want the permit uh, to be valid so they can leave, come to West Bank, which is for them is something, oh, traveling, something nice. But we are live here, we're living here under different type of siege. but not like them. They have like a, hardcore. So uh, to them, even the West Bank is a bit expensive and uh, nice. So like it's kind of isolation from from both to give uh, this. Quindi queste persone vivono una sorta di condizione di isolamento sociale continua, eh, dal momento che, eh, come dicevo, sia ehm, in Israele sono sotto controllo, ma anche all'interno della striscia di Gaza. Anche eh, quei lavoratori che ottengono dei permessi molto difficili da ottenere eh, per uscire dalla striscia di Gaza e quindi rappresenta per loro un'importante opportunità di viaggiare e uscire dai pochi chilometri della striscia, quando eh, ottengono questi permessi eh, per, per andare in Cisgiordania, anche in, questa, in, questo contesto difficilmente parlano di politica eh, o si espongono perché temono di perdere l'opportunità eh, di avere eh, ulteriori permessi in futuro e quindi di poter uscire dalla striscia. Yes, uh, uh, now we come to the ones I received in my house. At the beginning, uh, like uh, I don't know many people from Gaza, and I know zero people from Gaza who works in the 48 areas. But my brother who lives with me knows uh, someone who's from Gaza, who studied with him in Morocco, and he knew two of them. When they came to the West Bank, of course, they saw the situation in Radana and they called him. And he called us because he knows that we're like two single people living in a big house. And the, the three of them came. They brought a friend and came. And uh, I told them if you can uh, bring, if you know someone that you can trust, to bring. They brought another two, and Anan, my brother, has a friend who was colleague from Gaza who works in human rights uh, something, and his father was working in uh, 48 areas. He was kicked. He came to Kalkilia. We told him to come to Ramallah. He's 62 years old, and now he's with the guys. So now we have seven fr- workers from Gaza and this guy who my friend, my brother knows. And uh, Ehm, io personalmente, ehm, non conoscevo persone che, ehm, lavoravano nel nell'area del 48, però mio fratello sì, da un viaggio in Marocco e quindi, ehm, ehm, conoscevamo conosceva 2 persone che sono scappate, ehm, dopo gli attacchi del 7 ottobre e, ehm, abbiamo deciso di accoglierle, ehm, nella nelle nostre case. Sapevano che eravamo vivevamo due uomini soli e quindi abbiamo deciso di accoglierli. Insieme a loro sono arrivati altri cinque e um, un altro signore anziano è il padre di um, un collega di mio fratello che eh, lavora e vive a Gaza nell'ambito dei diritti umani e suo padre, un uomo di 60 anni, eh, anche lui eh, espulso eh, come lavoratore eh, a Israele e abbiamo deciso di accogliere anche lui. Yes. So for me, yes, when they told me I ha- I have people uh, uh, from Gaza who don't find a place, like uh, yes, uh, for me it was natural, of course, that it's the least that we can do because we are seeing what's happening in Gaza and we treat like we are helpless, we cannot do anything. So at least let's host these people. Uh, we have space and everything. So we brought some mattresses. Uh, my neighbor, I told on the group of WhatsApp of the neighbors, my neighbor cooked for them uh, first meal, like uh, made makluba. Uh, my cousin who lives in the same building went to the supermarket, went brought some cans and shit. Ghazi, my colleague, was paying the rent to Safi, the owner of the building, and he told him, "I'm going to see the guys." So he gave him one thousand shekels, let them go. Out. So it was like uh, we trying to do something. Mm, quando abbiamo saputo di queste persone abbiamo deciso immediatamente di supportarle e avendo la possibilità di accoglierle nelle nostre case. Abbiamo coinvolto anche i nostri vicini e la nostra vicina ha cucinato eh, per loro macluba, un piatto tipico palestinese. E siamo andati a fare la spesa, abbiamo comprato per loro eh, del cibo, abbiamo messo dei materassi, eh, il mio collega ha mh, ho dato dei soldi per l'affitto, quindi c'è stata una mobilitazione ehm, tra conoscenti per, per accogliere queste persone. Yeah, so we hosted them. We don't know what this gonna ha- like the second day. We did not know how long this will last. We don't know anything. We knew it's gonna last a month. So we hopefully, okay, one month it's okay. One month and a half you'll be home. Maybe we did not know that the Israelis are like gonna go this uh, bad. We did not know that we, the bombing would reach to this level, the targeting of children. So, like, we are in the ho- house living with eight people who have families in Gaza, being bombed, co- being cold, disconnected from internet. Uh, sometimes they, we hear the bombs while calling them on the phone. Sometimes we you know we they ask to move from a house to a house i'm going to my sister all this stress you know under this stress there is a fight of the family and the father is far so when they call him they say be patient on each other don't you know it's uh, it's uh, uh, like uh, uh how you say it uh, long distance fucked up wars it, you know, it's not love under genocide you know it's fucked up to be honest so i don't know All'inizio, quando li abbiamo accolti, non ci aspettavamo che la situazione sarebbe degenerata così, quindi all'inizio dicevamo non vi preoccupate, presto potrete tornare nelle vostre case. In realtà adesso è più di un mese che eh, insieme ehm, vediamo quello che sta accadendo a Gaza, eh, i continui bombardamenti, l'attacco civile ai bambini. E, ehm, quindi siamo insieme a loro quando chiamano le loro famiglie, eh, con la difficoltà di poter comunicare, le linee telefoniche che si staccano, internet che non funziona, molto spesso parlano con le loro famiglie, sentiamo in sottofondo le bombe, eh, sentiamo che i familiari devono scappare da una casa all'altra, è veramente terribile, eh, fucked up. Eh, So, uh, uh, but for us, people from the West Bank, like many friends come uh, to the house, sit with them, we eat with them because, you know, we are in Ramallah, we're tired of fast food and they cook. So we eat, uh, we always gather on dinner. Now I just came from, uh, we had makluba again. <laughs> Uh, but like we spend the time, they play cards, they don't know anything in, in Ramallah, and Ramallah already depressed so there's no place to go. No, nobody is spending. No, like businesses are uh, losing because nobody's like, you know, going out or anything. So even the, for us, it's depressing. So, so for them, they stay home, they play card with the guys. Some we laugh, we joke, some, we discuss, and you know there is differences because we've been away from each other like uh, west bank and gaza and we don't know much about the geography of gaza so when we hear the news and like they bombed this and they bombed this and the tanks are here uh, they tell us uh, where is this and where is this and uh, how bad is this and uh, uh, you know and so like it's interesting for us to know what's going on on the ground okay um Eh, da quando sono qui, eh, nonostante la situazione, cerchiamo di passare molto, di passare tanto tempo insieme, mangiamo insieme, cuciniamo per non mangiare sempre cibo del fast food e anche i miei amici spesso vengono qua, stiamo insieme, a volte giochiamo a carte, scherziamo, e a volte discutiamo di politica, parliamo, ci confrontiamo. E mm, anche in, in West Bank, a Ramallah, la situazione è, mm, è molto triste eh, non ci sono molte attività commerciali aperte, anche noi passiamo molto tempo a casa. E, ehm, il fatto di stare insieme ci ha permesso di eh, conoscere meglio Gaza, conoscere meglio la loro situazione, dal momento che anche noi in Cisgiordania siamo lontani da loro, eh, non conosciamo bene la geografia di Gaza, visto che non ci possiamo entrare, eh, non, non abbiamo accesso alla striscia di Gaza. Quindi eh, mentre seguiamo le, le, news insieme e veniamo a sapere dei bombardamenti nelle varie zone, eh, loro ci spiegano dove sono i vari posti. Ehm, e quindi impariamo molto anche di, de, della striscia di Gaza, di come funziona e della sua geografia. Sì, so yes, it's uh... we're living day by day they're living with us they wake up with more stress yani we are depressed we're trying to be active to follow the news we share on social media and you go there you see like uh, uh like uh, when you come to the house like we shift this there is like I don't know. We we try to manage uh, ten people in one house. Like some people sleep in the day, some sleep in the night, some stay up all night playing cards and they're following the news because the bombing never stops. So you know, it's like where they wake up and they tell us we wake up. They tell us what they've seen at night, and when they sleep, we tell them what uh, what happened in the day during the bombing and what videos came out and uh, if someone lost a family or someone because two of them already lost first relative like uncle and. Uh, and someone who lost another uh, aunt from his sister's uh, his mother's side so you know it's uh, it's a massacre going on and we're witnessing online it's uh, uh, either from gaza or from the west bank in ramallah now the status is like uh, i don't know it's they attacked Jenin, they attacked Tulkarem, they, they shot a guy yesterday in Ramallah. Sorry if uh, this. Translate the first part, then I talk about the West Bank in general. Uh, anche noi qui a Ramallah e in, uh, in Cisgiordania in generale siamo molto depressi, molto frustrati e molto preoccupati. Uh, tuttavia quando torniamo a casa cerchiamo di uh, creare un'atmosfera di condivisione, di supporto reciproco eh, siamo in 10 all'interno di un appartamento eh, dove vivevamo in due, quindi chiaramente stiamo a contatto tutto il tempo, però cerchiamo di fare di questo un'opportunità di scambio e di sostegno reciproco. Eh, le, guardiamo continuamente le news insieme, sono terribili, in particolare per le persone che vengono da casa, che stanno qui con noi, è terribile seguirle da lontano. Eh, alcuni di loro hanno perso dei, pare- del, dei familiari vicini, la zia, lo zio, eh, e quindi insieme eh, assistiamo a questo massacro e cerchiamo di sostenerci a vicenda. Yes, and they all lost their houses, by the way. You know, all their houses are destroyed, all of them. Uh, so one of them told me I just paid the 70, uh, eh, like finished the loan on me, $70,000. I finished it and now it's gone. Eh, ehm, tutti loro hanno perso le loro case, tutti quanti, quelli che sono qua, e ehm, uno di loro aveva appena finito di pagare il mutuo, eh, 70.000 dollari, eh, e finito di pagare il mutuo la sua casa è stata fatta esplodere da una bomba. Yes, this is it about the Gaza uh, people. Like. it's the least we can do uh, for us to host at least uh, someone who's like already suffering and his family is suffering so at least we can just provide a roof i wish our government you know our government our capitalists or like you know our ba is like controlled by a, a group of greedy people the the hotels are empty now but still the people of gaza are in the basketball uh, yeah Uh, per noi è stato un obbligo, um, per noi è stato naturale ospitare queste persone provenienti da Gaza e dare loro un tetto in questa situazione e ci auguriamo che anche il nostro governo capitalista dell'autorità palestinese possa fare qualcosa di più per loro invece che mettere a disposizione solo delle palestre eh, dal momento che quello che vediamo è che numerosi hotel sono vuoti e ci auguriamo che questi hotel vengano presto messi a disposizione per queste persone.